खे सिलूं आखे सण दिलूं رات آخری ہے آکھے अहिड़ा دل हैण दिल के वें थींदे रात आख़री हर शइ तूं भे हर शइ तूं भेण आदड़े कुरात मासूम देसार चुमक र सोमे देसार चौमक रोद वल सेण देतो काई वारे रोद वल सैण दे तोर काई वारी में कई